بسم الله الرحمن الرحيم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente. el Misericordioso. Ciertamente, enviamos a Noé a su pueblo y le dijimos: Advierte a tu pueblo antes de que le sobrevenga un castigo doloroso. قال يا قوم اني لكم نذير مبين Noé les dijo: Pueblo mío, yo soy realmente un claro amonestador. ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون Y he sido enviado a ustedes para que adoren solo a Allah, lo teman y me obedezcan. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون Si lo hacen, él perdonará sus pecados y les concederá un plazo de tiempo hasta una fecha fijada, su muerte. Y cuando dicho momento llegue, no podrá ser retrasado si supieran. قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا Noé invocó a su Señor diciendo: Señor, he llamado a mi pueblo a la fe noche y día, فلم يزدهم دعائي الا فرارا pero mi llamada no ha hecho sino que se alejen más de ella. واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا Cada vez que los invitaba a que les perdonase sus pecados, se tapaban los oídos con los dedos, se cubrían la cabeza con sus ropas para no oír, y persistían en su incredulidad, llenándose de soberbia. ثم اني دعوتهم جهارا Después los llamé a la fe abiertamente. ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا Luego los llamé a veces en público, a veces en privado. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا Y les dije: Pidan perdón a su Señor. Él es sumamente indulgente. يرسل السماء عليكم مدرارا Les enviará del cielo lluvia constante ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا les concederá más bienes e hijos así como huertas y ríos ما لكم لا ترجون لله وقارا ¿Qué les sucede? ¿Por qué no enaltecen a Allah como merece? وقد خلقكم اطوارا Cuando él los creó en sucesivas etapas الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا ¿Acaso no ven que Allah creó siete cielos superpuestos وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا y puso en ellos la luna como una suave luz que no calienta y el sol como una lámpara fuente de luz y calor والله انبتكم من الارض نباتا y Allah los creó a partir de la tierra ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا Después los hará retornar a ella al morir y los hará salir de ella cuando resuciten. Y Allah extendió la tierra para ustedes, haciéndola habitable. Para que recorrieran sus anchos caminos قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا Dijo Noé a su señor: Señor, mi pueblo me ha desobedecido y han seguido a aquellos cuyos bienes e hijos no han hecho sino aumentar su perdición. ومكروا مكرا كبارا Y sus líderes han maquinado un tremendo plan contra mí y contra quienes me siguen. وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا Y han dicho a la gente: No abandonen sus divinidades. No abandonen a Wad, a Suá, a Yagus, a Ya'uk y a Nasser. وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا Y ciertamente esas divinidades han extraviado a muchos. Haz pues que los injustos que niegan la verdad se desvíen todavía más de ella. مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا Y debido a sus pecados fueron ahogados en el diluvio y entrarán al fuego el día de la resurrección. Y no encontrarán quien los auxilie. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا Y dijo Noé: Señor, no dejes vivo en la tierra a nadie de quienes rechazan la verdad. انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا Si dejaras a alguno, extraviaría a tus siervos y solo engendraría pecadores incrédulos. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا Señor, perdóname, así como a mis padres y a todo creyente que entre en mi casa, y a todos los creyentes y a las creyentes. y no hagas sino aumentar la perdición de quienes niegan la verdad.